Antroji karalių knyga, 18 skyrius. Trečiaisiais Elos sūnaus Ozėjo Izraelio karaliaus metais pradėjo karaliauti Judo karaliaus Ahazo sūnus Ezekijas. Pradėdamas karaliauti, jis buvo 25 metų ir valdė Jeruzalėje 29 metus. Jo motina buvo vardu Abė. Zacharijos duktė. Jis darė tai, kas teisinga viešpaties akise, kaip ir jo tėvas Dovidas. Ezekijas panaikino aukštumas, sudaužė atvaizdus, iškirto giraitės, į gabalus sudaužė varinę gyvatę, kurią padarė Mozė, nes iki to laiko izraelitai dar tebesmilkė jai ir vadino ją Nehuštanu. Ezekijas pasitikėjo viešpačiu Izraelio dievu. Tokio karaliaus jude nebuvo nei iki jo, nei po jo. Jis glaudėsi prie viešpaties ir nepaliovė sekti jį bei vykdė įsakymus, kuriuos viešpats davė mozei. Viešpats buvo su juo ir visur, kur jis ėjo, jam sekėsi. Jis sukilo prieš Asirijos karalių ir netarnavo jam. Ezekijas nugalėjo Filistinus iki Gazos ir jos apylinkių, nuo sargybų bokštų iki sutvirtintų miestų. Ketvirtaisiais karaliaus Ezekijo metais, kurie buvo septintieji Izraelio karaliaus Ozėjo, Elos sunaus metai, Asirijos karalius Šalmaneseras atėjo prieš Samariją ir ją apgulė. Trečiųjų metų pabaigoje ją paėmė. Tai įvyko šeštaisiais Ezekijo ir devintaisiais Izraelio karaliaus Ozėjo metais. Asirijos karalius išvedė Izraelitus į Asiriją ir juos apgyvendino Halache, Habore, prie Gozano upės ir Medų miestuose, nes jie nepakluso viešpaties savo dievo balsui ir sulaužė jo sandorą. Jie neklausė ir nevykdė, ką viešpaties tarnas Moze buvo įsakęs. 14 karaliaus Ezekijo metais Asirijos karalius Sanheribas puolė visus sutvirtintus judo miestus ir juos paėmė. Tada Judo karalius Ezekijas siuntė pas Asirijos karalių į Lachišą, sakydamas, Nusikaltau, pasitrauk nuo manęs. Ko reikalausi, padarysiu. Asirijos karalius uždėjo judo karaliui Ezekijui 300 talentų sidabro ir 30 talentų aukso duoklę. Ezekijas atidavė visą sidabrą, kurį surado viešpaties namuose ir karaliaus rūmų išde. Ezekijas nuplėšė auksą nuo viešpatė šventyklos durų ir staktų, kurias jis buvo padengęs ir atidavė Asirijos karaliui. Asirijos karalius siuntė iš Lachišo, Tartaną, Rapsarį ir Rapšakę su didelė kariuomenė prieš Jeruzalę Jie atėjo į Jeruzalę ir sustojo prie aukštutinio vandentekio tvenkinio, vėlėtojo lauke. Jie pašaukė karalių. Išėjo pas juos rūmų viršininkas Eliekimas, Hilkijo sunus, raštininkas Šebna ir metraštininkas Joachas, Asafo sunus. Rapšakė jiems tarė, taip sakykite Ezekijui, Taip sako didysis karalius, Asirijos karalius, kuo remiasi tavo pasitikėjimas. Tu kalbi tuščius žodžius, o karui reikalingas patarimas ir jėga. Kuo pasitikė, kad sukilai prieš mane? Ar ketini atsiremti į Egiptą, šitą sulūžusią nendrę? Pasirėmus į ją, ji įsminga į ranką ir ją perduria, Toks yra faraonas, Egipto karalius, visiems, kurie juo pasitikė. O jei sakysite, mes pasitikime viešpačiu, savo dievu, tai ar ne jo aukštumas ir aukurus pašalino Ezekijas ir palėpė Judui bei Jeruzaliai. Jūs garbinsite prie šito aukuro Jeruzalėje. Taigi dabar lenktyniauk su mano valdovu, Asirijos karaliumi, aš duosiu tau du tūkstančius žirgų, jei tu surinksi tiek raitelių ant jų joti. Ar gali pasipriešinti silpniausiam mano valdovo tarnų būriui, nors ir pasitiki Egipto vežimais ir raiteliais? Ar aš be viešpatės ėjau į šitą vietą, kad ją sunaikinčiau? Viešpats man pasakė, eik ir sunaikink tą kraštą. Tuomet Hilkijo sūnus Eliekimas, Juachas ir Šebna tarė rapšakiai. Kalbėk su savo tarnais aramėjiškai, mes suprantame. Nekalbėk su mumis žydiškai, girdint žmonėms ant sienų. Bet rapšakė atsakė, ar mano valdovas siuntė mane tik pas tavo valdovą ir tave kalbėti šituo žodžius, ar ne pas visus vyrus, kurie sėdi ant sienos, kad valgytų su jumis savo išmatas bei gertų savo šlapimą. Rapšakė atsistojo ir garsiai šaukė žydiškai. Klausykite didžiojo karaliaus, Asirijos karaliaus žodžių. Taip sako karalius. Nesiduokite Ezekijo suvedžiojami, nes jis neišgelbės jūsų iš mano rankos. Te tai neįtikina jūsų Ezekijas pasitikėti viešpačiu, sakydamas, viešpats tikrai mus išgelbės ir netiduos šito miesto į Asirijos karaliaus rankas. Neklausykite Ezekijo, nes taip sako Asirijos karalius. Sudarykite su manimi sutartį ir pasiduokite. Kiekvienas valgysite nuo savo vynmedžio, nuo savo figmedžio ir gersite vandenį iš savo šulinio, kol aš ateisiu ir išvesiu jūs į žemę, panašią į jūsų žemę, pilną javų, vyno, duonos, vynogių, alyvmedžių ir medaus, kad galėtumėte gyventi ir nemirti. Neklausykite Ezekijo, kai jis jūs įtikinėja, sakydamas, viešpats mus išgelbės, Argi kuris nors iš tautų dievų išgelbėjo savo kraštą iš Asirijos karalius rankos, kur yra Hamato ir Arpado dievai, kur Sefarvaimo, Henos ir Ivos dievai. Ar jie išgelbėjo Samariją iš mano rankų? Kuris iš dievų išgelbėjo savo kraštą iš mano rankų, kad viešpats išgelbėtų Jeruzalę iš mano rankų? Žmonės tylėjo ir neatsakė jam nežodžio, nes toks buvo karalius įsakymas. Neatsakykite jam. Rūmų viršininkas, Hilkijo sūnus Eliekimas, raštininkas Šebna ir Asafo sūnus Joachas, metraštininkas, atėjo pas Ezekiją perplėštais drabužiais ir jam perdavė rapšakę žodžius.